для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Учора выступаў па радыё Сталін. Камандзіры зампаліт чулі голас Сталіна. Мы чулі яго прамову, калі яе паўтаралі дыктары. Лазебны, радыёаматар і ў хаціне дзены жывуць з камандзірам стаіць прыёмнік яго ўласнай канструкцыі. Надвор'е ў першай палавіне дня было хмурнае, амаль нялётнае, і нас па чарзе па аднаму разліку запрашалі да прыёмніка, калі перадавалася прамова. Стаіўшы дыханне, выслухалі мы словы суровай праўды. Цяпер мне стала зразумела, чаму з'явіліся барысаўскі бабруйскі напрамкі. Але не магу, не магу пагадзіцца з думкай, што мінск ужо ў іх руках і бабруйск. Я плыў, я ішоў ад бабруйска да рэчыцы, гэта ж рукой падаць па правым беразе бярэзіны, потым дняпра. А там Саша, там моя Саша цішыня. Горад, ахутаны едкім дымам, кажуць гараць склады рыбы. Дзіўна я змяніўся за гэтыя дні. Мне страшна цішыні хочацца бою. Учора яшчэ адзін сцярвятнік знайшоў сваю магілу ў заліве. Другога збілі знішчальнікі над колай. Фрыц сядзіць у нішы, латае свае працёртыя снарадамі штаны і спявае да болю сумную песню па-яўрэйску і ўсё і ўсе сур'ёзна слухаюць, спыніўшы работу. Пра што гэта ханон? пытае стахаў. Пра маці, пра старую маці яна адна. Сціхні просіць муха нервова роспачліва. У чарняка па яго смуглай шчацэ ён сядзіць збоку ад мяне, коціцца буйная і цяжкая, як шар крутуці сляза. Такой гарачыні тут не было 70 год паўмесяца на небе ніводнай хмурынкі, ніводнага воблачка, Сонце пякло, як у нас у Беларусі падчас сенакосу. Нават уначы, калі сонца хавалася за паўночную гару, што закрывае ад нас аэрадром, у паветры не адчувалася прахалоды. А ў дзень можна было купацца – Унізе падсобкай працякае ручай, і мы з зайздрасцю глядзелі на тых шчасліўцаў, якія мелі магчымасць акунуцца ў халоднай вадзе. Часам там за валунамі раздзяваліся жанчыны. Там у горадзе ішло сваё жыццё. Мы разумелі нялёгкае, ваеннае і не менш небяспечнае, чым у нас. Але жыццё. А ў нас яго не было. У нас толькі вайна. Нам было не да купання, не да адпачынку, нават не да размоў аб чым-небудзь іншым акрамя вайны. Мы стралялі па некалькі разоў на дзень. Яны лётаюць амаль без перапынку. Высока ў блакіце праходзяць разведчыкі. Шныраюць, як сабакі чорныя месцершміты, шміты выклікаюць на бой нашы слабенькія і 153 і збіваюць іх. О, як гэта балюча бачыць, як яны збіваюць нашы самалёты. два-тры бамбавозы ідуць невялікімі групамі нават зрэдку па адным. Потым масіраваны налёт. Бадай нельга сказаць, у які дзень былі найбольшыя налёты, калі і як мы стралялі, Нас яны больш не атакавалі. І дні, і баі падобны як блізняты. Назаўсёды запомнілася толькі адно жаданне спаць. Яны не давалі нам заснуць больш як гадзіну дзве ў суткі. Дзі будаюся, як людзі трымаліся на нагах. Ёсць вялікі рэзерв сілы ў чалавека. Мы лавілі кожную хвіліну перадышкі, каб прылегчыць і, калі не дазвалялася прылегчы па чарзе падрамаць, абапёршыся на бруствер, на скрынкі, а муха рабіў гэта проста на сядзенні, упёршыся лбом у гумавы казырок оптыкі. Многа клопатаў было з габавым. Ён засынаў смертельным сном і не прачынаўся ні ад крыку трывога, ні нават ад стрэлаў. Некалькі разоў мне прыйшлося самому чытаць трубку. Яго лаялі, калектыўна сарамацілі, пагражалі судом, але мала што памагала. Тады Астахаў вынайшаў спосаб – заўсёды трымаць побач вядро вады. Габаву на галаву вылівалі ваду, і тады ён даволі шпарка займаў сваё баявое месца. Я быў запярэчыў супроць такой жорсткасці, але сам сын поўначы не крыўдзіўся. «Вадзічка тёплая, ах, карашо!» – жартаваў ён. «А як зімой будзе, зробіся на ледзяша!» «Ах!» да зімы мой будзе канчаць спаць. І ўсё-такі мне за гэта моцна папала ад камандзіра ўзвода старшыны Малашкіна. Былы камандзір гэтай гарматы ён любіў габава, якога між іншым сам навучыў пісаць і чытаць. А ўвогуле, гэта дзіўны пакуль што незразумелы мне чалавек, Малашкін. Ён і цяпер ходзіць з падручнікам вышэйшай матэматыкі і кожную вольную хвіліну чытае яго з такой цікавасцю, як чытаюць прыгодніцкі раман. І ўсё робіць нейкія разлікі. Кажуць, удасканальвае пуазо. Часам дакладваеш яму што-небудзь важнае, а ён як бы не чуе, не звяртае ўвагі, можа ісці міма і не ўбачыць беспарадку парушэння дысцыпліны а то раптам можа страшэнна расшумецца з-за дробязі. Тады пачынае крычаць тонкім пісклявым голасам, пакуль не сарвецца, не закашляецца. Пасля гэтага дзень ходзіць пануры, нездаволены, злуючыся, як відаць, на сябе больш, чым на таго, хто яго ўзлаваў. За ваду гэтую ён пагразіў мне трыбуналам. А Севчанка стаяў збоку, не ўмешваўся, у праборку ўзводнага, і я прыкмеціў, у потай смяяўся. Сеўчынка разумны і хітры хахол. Другі раз малашкі накрычаў на мяне ўвогуле з-за глупства. Я дзіўлюся, як разумны чалавек мог надаваць столькі ўвагі такой недарэчнасці. Муха пасля таго, як я скінуў яго сядзенне, зрабіўся проста шаўковы, прыкладны ва ўсіх адносінах. Ніякіх ты, калі звяртаўся да мяне, ніякага панібрацтва заўсёды ёсць, слухаюся. Ды да і ўсе іншыя ставіліся з павагай. Адзін астахаў і далей звяртаўся на ты. Я ўсё намерваўся зрабіць яму за ўвагу, але так і не адважыўся. І добра зрабіў. Афіцыйнасць з разумным чалавекам не патрэбна. Мы сталі сябрамі, і наша дружба хораша ўплывае на іншых. Разлік жыве, як дружная сям'я. У часе кароткіх перадышак паміж баямі, калі прымаем харч, снедаем ці абедаем, сардэчна гутарым, жартуем. І вось у часе адной такой гутаркі я жартам спытаў свайго намесніка «Слухай!» муха, адкуль гэта ў цябе такое куслівае прозвішча? Сказаў і забыўся. А муха абразіўся ці, можа, проста знайшоў прычыну паскардзіцца камандзіру узвода. як раскрычаўся, адвёўшы мяне ад дальнамера далей ад маіх хлопцаў. Калі ўзважы, дык ён мяне абражаў дзесяць разоў горш, чым я гэтага дурня муху. Ён чамусь цябе навачваў мяне ў бескультурнасці, у несавецкіх адносінах да чалавека нават у хуліганстве, тут жа у інтэліенцкай мяккацеласці, у панібрацтве з падначалінамі, у няўменні падтрымліваць дысцыпліну. Я адказаў, што разлік страляе не горш за іншых. Валашкі нажно падскочыў: Не ваша заслуга ў гэтым. Хм. Значыцца, ён лічыць, што яго заслуга. Няхай сабе лічыць, падумаў я і абяззброіў яго пакорлівым вінаватым маўчаннем. Праз хвіліну яму, відаць, стала сорамна і непрыемна за свой крык, і ён пачаў лагодна тлумачыць мне, якім павінен быць камандзір чырвонай арміі. Мне чамусьці зрабілася шкада яго. Сам ён зусім не такі ідэальны камандзір, але чалавек шчыры, нягледзячы на ўсе свае слабасці, я паважаю яго а муха прымусіў мяне насцеражыцца. Я расказаў пра ўсё Астахаву, то я бурыўся. Вось падлюга, жартаў не разумее, ну, мы яго правучым. гэта было для мяне самым важным, што дарваўшыся ўрэшце да магчымасці нешта запісаць, я прыгадваю першую чаргу такія звычайныя дробныя размовы, сутычкі. А мае думкі, перажыванні з-за таго, што адбываецца там на франтах. Пасля прамовы Сталіна зрабілася неяк спакайней, але боль, Боль не стихае, ён з новай сілай коле сэрца кожны раз, калі ў паведамленні Сауінфармбюро называецца новы напрамак. Часам узнікае надзея. Так яна ўзнікла, калі нашы зноў адбілі жлобіны рагачоў. Можа, гэта пералом, можа, далей на ўсход і ўніз па Дняпры яны не пасунуцца. Але з'явіўся смаленскі напрамак і зноў боль. Узрадавала нас пагадненне паміж СССР і Англіяй. Зноў надзея. Каторы дзень толькі і гаворкі пра гэта пагадненне. На кароткай нарадзе малодшых камандзіраў у камбата нарады такія, ён склікае пасля кожнага бою Сені Пясоцкі сказаў: "Цяпер можна ўявіць, якое значэнне набывае наш Мурманск" адзіны незамярзаючы порт з выхадам у адкрытае мора. Найкарацейшы шлях да Англіі. Мабыць, камісар не паспеў яшчэ падумаць пра гэта, бо адразу падхапіў сеневы словы, пачаў развіваць і нават загадаў у такім сэнсе растлумачыць байцам. сустракаемся па сутнасці толькі на гэтых кароткіх нарадах. Хоць знаходзімся адзін ад аднаго за нейкія 30 крокаў. Можам перакрыквацца з катлаванаў, але сысціся пагутарыць няма калі, ды не дазваляецца увесь час трывога. А мне так хочацца пагутарыць з ім, адвесці душу, успомніць наша прыдняпроб'е, дзе яго маці, мая Саша. Цяпер я часцей, чым да вайны, я не знаю, С большим смуткам, з большай любоўю і замілаваннем успамінаю гэтыя мясціны. Аднойчы мне нават прыснілася, што я стаю на высокім беразе Дняпра, там, у мястэчку, дзе ўсё знаёма. Бальніца, школа, сцежка ў рове, па якім сцякае вясновая вада. Толькі Дняпро быў не той, разы ў тры шырэйшы, і вада абурліла і пенілася – І на тым беразе я бачыў не лес, як у сапраўднасці, а бяскрайні роўны, роўны лух. У далечыні відаць былі белыя постаці. Я да болю ў вачах узіраўся, ніяк не мог зразумець, ці то хусткі дзяўчат, ці буслы. Дзіўны сон. Хочацца хоць раз убачыць у сне Сашу але дарэмна. Сню нейкія страхі, недарэчнасці, Хоць гэта натуральна, бо амаль забылася ўсё, што такое нармальны чалавечы сон, тое, што мы называем сном, нейкая хваравітая дрымота, трызнень не спіш і ў сне страляеш. З баёў асабліва запомнілася два тыя, у якіх мы перамагалі, Калі можна назваць перамогай збітыя самалёты, хочацца так называць, хочацца перамогі. Іх было пяць. Яны ішлі баявым курсам на горад, не з захаду, а чамусьці з поўдня. Таму першая іх сустрэла была я вучэбная батарэя, на якой я пачынаў службу. Яна дала залп. І гэта быў залп класічны – Снарад, напэўна, пацэліў у бомбавы люк аднаго з самалётаў, бо ён узарваўся высока ў небе са страшэнным грукатам. Выбух пашкодзіў два іншыя юнкерсы. Адзін упаў тут жа каменем разам з рэшткамі таго, што ўзарваўся. Другі, перакуліўшыся ў паветры, страціў вышыню, але не выраўняўся і паспрабаваў ляцець ды працягнуў недалёка. На тым баку заліва лётчыкі выскачылі з парашутамі. Два з тых, што ўцалелі, скінулі бомбы недзе паміж колай і горадам і кінуліся на ўцёкі, але іх дагналі нашы знішчальнікі. Вось гэта, што можна назваць перамогай. паветраны. Нашага маленькага і 16, які толькі што ўзняўся па трывозе з аэрадрома, прыціснулі чатыры мессершміты. Мы трымалі іх у прыцэлах, але не маглі страляць, яны круціліся як вужы. На прыборы не было сумяшчэння весці агонь па прамой наводкай далёка. Сціснулася сэрца. Яшчэ адзін наш чалавек, наш друг, праз хвіліну будзе мёртвы. Чаму ён узняўся адзін? Чаму сябры не ляцяць на дапамогу? Але знішчальнік так спрытна, так умела выкручваўся ад атак фашыстаў, што на батарэі пачуліся воклічы захаплення. Не, не. Ён не проста выкручваўся, ратаваўся, Ён атакаваў хітра па-майстэрску. І праз нейкую хвіліну адзін месцер Шмід, пакідаючы за сабой палосу чорнага дыму, урэзаўся ў скалы. Хлопцы закрычалі: «Ура! І 16, як бы адчуваючы сілу, пачаў атакаваць яшчэ больш настойліва. Месеры прыкрывалі адзін аднаго, стараліся зайсці смельчаку з хвасталі. Ён неяк так лоўка манеўраваў, што весь час навязваў ім лабавую атаку зверху. Іх перавагу хуткасці ён умела выкарыстоўваў. Калі другі сцярвятнік грымнуўся аб зямлю, хлопцы раўлі ад захаплення. Спакойна стахаў кінуў высока ў гору каску, але раптам аднекуль з'явіліся яшчэ чатыры чорныя гады, адзін супраць шасці. Сокал наш відаць, улічыўшы сілы, зразумеў, што яму трэба ратавацца. Кінуўся да нас. Мы нават не адразу зразумелі яго намер, калі ён на брыючым палёце пачаў кружыць вакол батарэі, але калі фашысты наблізіліся да яго, Сяўчынка закамандаваў: « Агонь прамой наводкай! Убачыўшы букеты разрываў, месеры адвалілі, паспрабавалі хадзіць па шырокім кругу пад пільноваючы смельчака, але іх абстралялі другія батарэі. Тады яны раз'юшаныя кінуліся на горад так нізка, што страляць было нельга і пачалі страчыць з кулямёта ў вокны дамоў. Але гэтае злачынства іх не прайшло беспакарана. пакарана. Яны парушылі свой баявы парадак, і наш герой выкарыстаў гэта. Калі яны зрабілі разварот, ён кінуўся на апошняга і збіў яго. Маленькі чарняк перакуліўся цераз галаву. Даўгі фрыт пачаў скакаць цераз упоры як заяц. Муха, не адрываючыся ад оптыкі, малаціў сябе кулаком у грудзі. Якое гэта шчасце, перамога! Як яна ўздымае настрой людзей! Фашысты мусілі ўцякаць, бо ў дадатак да ўсяго спорта па іх ударылі зенітныя кулямёты, 16 пакружыў над батарэяй, прывітальна памахаў нам крылом і спакойна паляцеў на аэрадром. Разлікі прасілі камандзіра батарэі. Таварыш старшы лейтенант, пазваніце, хто ён? Як яго прозвішча? Праз паўгадзіны Сеўчынка выйшаў з будкі сувязі крыкнуў: «Батарея! Слухай!» Званіў пілот, капітан Сафонаў і дзякаваў за падтрымку. Паўмесяца ад свайго імя я жыхару гэтага спакутаванага скалечанага горада мы прасілі неба, каб яно паслала не пагаць. Дождж дало перадышку. Сёння яно злітавалася над намі, уласна кажучы не неба, а мора. Адтуль прыплыў густы, як вата туман. адразу зрабілася холадна. Двадцать першага ліпеня. Письмо от Саши. Я нетерпливо і, бестактоўна забыўшыся на ўсялякую субардынацыю, выхапіў канверт з рук каму звода, які прынёс яго маё пісьмо. У мяне дрыжалі рукі, відаць, я змяніўся з твару, бо малашкін, зірнуўшы спачатку сурова, раптам апусціў вочы і моўчкі адышоў. Страшна было чытаць у прысутнасці байцоў. Я выйшаў за катлаван, схаваўся за камень, разгледзеў штампы, рэчыцца трэцяга сёмага. Закалацілася сэрца. Напісана амаль праз паўмесяца пасля пачатку вайны. Што там? Радасць? Гора? Гора? Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.